maxima pars hominum decipimur specie recti. Homo suum, nihil a me alienum puto. Procelle, quanto plus abent virium, tanto minus temporis. Quis vestrum hoc fecit? Romulus primus regum Romanorum fuit. Socrates sapientissimus hominum est. multi militum in proelio fortiter pugnaverunt. Iam ad dimidium vite perveni.